U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I sa sljedbenicima knjige raspravljajte na najljepši način. Ne sa onima među njima koji su nepravedni recite mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i ono što je objavljeno vama. A naš Bog i vaš Bog jeste jedan i mi se njemu pokoravamo kao i njima. Mi tebi objavljujemo knjigu, a neki od oni kojima smo već dali knjigu i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze naše samo nevjernici osporavaju. Ti prije nje jednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao inače, posumnjali bi oni što laži govore, a to su ajeti jasni. U srcima su oni kojima je razum dat, a naše ajete samo nepravedni osporavaju i govore zašto mu od gospodara njegova nisu neka čuda poslana, reci čuda su jedino u Allaha, a ja samo jasno opominjem. A zar im nije dosta to što mi tebi objavljujemo knjigu koja im se kazuje? U njoj je doista blagodat i pouka narodu koji vjeruje. Reci, Allah je dovoljan svjedok meni i vama. On zna sve što je na nebesima i na zemlji, a oni koji u kumire vjeruju, a u Allah ne vjeruju, oni su izgubljeni. Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im sigurno iznenada, oni neće predosjetiti. Oni traže od tebe da i što prije stigne kazna, a džehennem će sigurno sve nevjernike obuhvatiti. Na dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a melek rekne, ispaštajte za ono što ste radili. O robovi moji koji vjerujete, moja je zemlja prostrana, zato se samo meni klanjajte. Svako živo biće će smrt okusiti i nama ćete se poslije vratiti one koji budu vjerovali i dobra djela činili, smjestit će u dženecke odaje, ispred kojih će rijeke teći. U njima će vječno boraviti, kako će divna biti nagrada onima koji su se trudili, onima koji su trpjeli i u gospodara svoga suzdali. A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah i hrani, a i vas. On sve čuje i sve zna, a da ih upitaš ko je nebesa i zemlju stvorio i ko je sunce i mjesec podčinio, sigurno bi rekli Allah, pa kuda se onda odmeću? Allah u izobilju daje hranu onome kome hoće od robova svojih, a nekom i uskraćuje. Allah zaista zna sve. A ako ih upitaš, Ko s neba kišu spušta i njom mrtvu zemlju življava, sigurno će reći Allah, a ti reci hvala Allahu, ali većina njih ne svrća. Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je život, kad bi samo oni znali. Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kada ih on do kopna dovede, odjednom druge njemu ravnim smatraju, da bi pokazali nezahvalnost prema onome što im mi dajemo i da bi uživali. A znače oni. Zar ne vide da smo harem svetim i bezbjednim učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka? I zar u laž vjeruju, a na Allahu im blagodatima su nezahvalni? I ima li onda nepravednijeg od onoga koji u Allahu izmišlja laži ili poriče istinu koja mu dolazi. I zar nevjernicima nije mjesto u džehennemu? One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti. Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čine. Bizantinci U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, Lam, mi. Bizantinci su pobjeđeni u susjednoj zemlji, ali oni će poslije poraza svoga sigurno pobjediti za nekoliko godina i prije i poslije. Allahova je odluka i tada će se vjernici radovati. Allahovoj pomoći, On pomaže kome hoće, On je silan i samilostan. Obećanje je Allahovo, Allah će obećanje svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna. Oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovom svijetu, a prema onom svijetu su ravnodušni. A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i zemlju i ono što je između njih sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred gospodara svoga doista izaći. Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi i poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji su zločinili završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali. Allah iz ničega stvara. On će to ponovo učiniti i na kraju njemu ćete se vratiti na dan kad nastupi čas. Mnogobožci će svaku nadu izgubiti. Božanstva njihova neće im biti zagovornici, a zbog božanstava svojih bili su nevjernici. Na dan kad nastupi čas oživljenja, ljudi će se razdvojiti. Oni koji su vjerovali i dobra djela činili, u džennetskom perivoju će se radovati. A oni koji nisu vjerovali, i koji su ajete naše i susret na sudnjem danu poricali, u trajnoj će muci biti, pa hvalje neka Jalla Allah kad god omrknete i kad god osvanete. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na zemlji i predveće i u podnje. On iz neživog stvara živo i pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina isto tako ćete i vi biti oživljeni. Jedan od dokaza njegovih je to što vas od zemlje stvara i odjedno vas ljudi svuda ima razasuti. I jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju i jedan od dokaza njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših. To su zaista pouke za one koji znaju. I jedan od dokaza njegovih je san vaš noću i po danu i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja njegova. To su zaista pouke za ljude koji čuju. I jedan od dokaza njegovih je to što vam pokazuje munju da se pobojite i ponadate i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina, to su zaista pouke za ljude koji razumiju. I jedan od dokaza njegovih je i to što nebo i zemlja postoje voljom njegovom. Zatim to što ćete, čim vas on samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. Njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji, sve je njemu poslušno. On je taj koji iz ničega stvara i on će to ponovo učiniti. To je njemu lahko. On je uzvišen i na nebesima i na zemlji. On je silan i mudar. On vam kao primjer navodi vas same. Da li su oni koji su u posjedu vašem izjednačeni s vama u onome što vam mi dajemo? pa ste u tome isti? I da li ih se bojite kao što se vi jedni drugih bojite? Eto, tako mi podrobno izlažemo dokaze naše ljudima koji razmišljaju. Ali nevjernici lakomisleno slijede strasti svoje. A ko će na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? Njima neće niko u pomoć moći priteći. Ti upravi lice svoje vjeri kao pravi vjernik, vjeri dijelu Allahovu prema kojoj on ljude načinio. Ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. Obraćajući mu se predano, bojte se njega i obavljajte molitvu. I ne budite od onih koji mu druge rani smatraju, od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. A kad ljude nevolja snađe, oni se gospodaru svome pokajnički obraćaju, a poslije, kad im on da da okuse milost njegovu, odjednom neki od njih gospodaru svome druge ravnim smatraju, da bi bili nezahvalni na onom što im mi dajemo, pa uživajte, a saznaćete. Zar smo i mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koji njemu ravnim smatraju? Kad dopustimo ljudima da se blagodatima naslađuju, oni im se obradaju, a kad ih pogodi nevolja zbog onog što su ruke njihove činile, odjednom očajavaju. Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome on hoće i da uskraćuje? To su u istinu dokazi za ljude koji vjeruju. Zato podaj bližnjemu pravo njegovo i siromahu i putniku namjerniku. To je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile. Ti će postići šta želi. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi, neće se kod Allaha uvećati. A za milostinju koju udjelite da biste se Allahu umilili, takvi će dobra djela svoja umnogostručiti. Allah vas stvara, i obskrbljuje. On će vam život oduzeti i na kraju vas oživjeti. Postoji li i jedno božanstvo vaše koje bilo šta od toga čini, hvalje neka je on i vrlo visoko iznad onih koji njemu smatraju ravnim. Zbog onog što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im on da da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili. Reci putujte po svijetu, pa pogledajte kako su oni prije završili. Većinom su oni mnogobožci bili. Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije nego što Allahovom voljom nastupi dan koji niko neće moći odbiti. Toga dana će se oni razdvojiti. Oni koji nisu vjerovali, na svoju štetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela činili, sebi su džennet pripremili da On iz obilja svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili, a On zaista ne voli nevjernike. Jedan od dokaza njegovih je to što On šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti, da vam da da milost njegov osjetite i da lađo voljom njegovom plove i da iz obilja njegova stičete i da biste zahvalni bili. I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave dokaze donosili. Pa smo one koji su griješili kažnjavali, a dužnost nam je bila vjernike pomoći. Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i oni po nebu, kako on hoće rasprostire i na komade dijeli. Pa ti vidiš kišu kako iz njih pada i kad je on na robove svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radošću ispune. Iako su bili očajni, prije nego što se spustila na njih. Zato pogledaj tragove Allahove milosti, kako on oživi zemlju nakon mrtvila njezila. On će u istinu i mrtve oživjeti. On sve može. A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi poslije toga blagodati poricali. Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu dovikati. Niti možeš slijepe od zabude njihove odvratiti. Možeš jedino dozvati one koji u ajete naše vjeruju. Jedino oni će se odazvati. Allah je taj koji vas nejakim stvara i onda vam poslije nejakosti snagu daje a poslije snage nemoglost i sjede vlasi. On stvara što hoće, on sve zna i sve može, a na dan kad nastupi čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali, a i prije su istinu izbjegavali. A reći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje, vi ste ostali prema Allahovoj odredbi, sve do dana oživljenja a ovo je dan oživljenja, samo što vi niste znali. Toga dana neće ničem poslužiti pravdanja onima koji su se prema sebi ogriješili i neće se od njih tražiti da se Allahu umile. U ovom Kur'anu mi navodimo ljudima svakovrsne primjere, a kad bi im ti ne znam kakvo čudo donio, opet bi rekli oni koji neće da vjeruju, vi samo iznosite laži. Eto tako Allah pečati srca onih koji neće da znaju, a ti budi strpljiv. Allahovo obećanje je zaista istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju. Lukman U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mim. Ovo su ajeti mudre knjige, upute i milosti onima koji budu dobro činili, onima koji molitvu budu obavljali i zeka davali i koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će želje svoje ostvariti. Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi ne znajući koliki je to grije sa Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali, njih čeka sramna kazna. Kad se nekom od njih ajeti naši kazuju, on oholo glavu okreće kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh. Zato mu navijesti patnju nesnosnu. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, doista čekaju bašće uživanja. U njima će vječno boraviti. Obećanje je Allahovo istinito, a On je silan i mudar. Nebesa je, vidite ih, bez tubova stvorio, a po zemlji planine nepomične razbacao da vas ne trese i po njoj životinje svih vrsta razasuo. Mi s neba kišu spuštamo i činimo da po njoj niču svakovrsne plemenite biljke. To je Allahovo djelo. A pokažite mi šta su drugi mimo njega stvorili. Ništa. Mnogobošti su u pravoj zabludi. A mi smo Lukmanu mudro zdarovali. Budi zahvalan Allahu, ko je zahvalan, čini to u svoj korist. A ko je nezahvalan, pa Allah je zaista neovisan i hvale dostojan kad Lukman reče sinu svome savjetujući ga, O sinko moj, ne smatraj druge Allaho ravnim, boštvo je zaista velika nepravda. Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim, majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvala meni i roditeljima svojim, meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovom svijetu velikodušno ponašaj. A slijedi put onoga koji se iskreno meni obraća, meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji. Allah će na vidjelo iznijeti. Jer Allah zna najiskrivenije stvari. On je znajući. O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odrećaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi. Dužnost je tako postupiti i iz oholosti ne okreće od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog, ni hvali hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat. Ta najneprijatniji glas je revanje magarca. Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću svojom, i vidljivom i nevidljivom. A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje. A kad im se govori slijedite ono što vam Allah objavlji odgovaraju ne. Mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naši Zar je onda kad ih šeitan poziva na patnju u ognju? Onaj ko se sasvim preda Allahu, a usto čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu, Allahu se na koncu sve vraća. A onaj koji ne vjeruje, pa neka te ne zabrinjava nevjerovanje njegovo, nama će se svi vratiti i mi ćemo i onome šta su radili obavijestiti. Allahu se u istinu poznate svačije misli. Mi im dajemo da kratko uživaju, a onda ćemo ih natjerati u patnju neizdržljivu, a da ih upitaš – Ko je stvorio nebesa i zemlju? Sigurno bi rekli Allah. A ti reci Havalje neka je Allah. Samo što većina njih ne zna. Allah ovo je sve na nebesima i na zemlji. Allah je u istinu nezavisan i hvale dostojan. Da su sva stabla na zemlji pisaljke, a da se u more kad presahne ulije još sedam mora. Ne bi se ispisale Allahove riječi, Allah je istinu silan i mudar. Stvoriti sve vas i sve vas oživjeti isto je kao i stvoriti i oživjeti jednoga čovjeka. Allah zaista sve čuje i sve vidi. Kako ne vidiš da Allah uvodi noć u dan i dan u noć i da je počinio sunce i mjesec, svako se kreće do roka određenog i da Allah dobro zna ono što radite to zato što je Allah istina, a oni kojima se pored njega oni mole neistina i što je Allah uzvišen i velik. Zar ne vidiš da lađe Allahovom milošću morem plove, da bi vam pokazao neke dokaze svoje? To su zaista pouke za sve strpljive i zahvalne. A kad ih talas kao oblak prekrije, mole se Allahu iskrenomu vjeru ispovjedajući, a čim ih on do kopna dovede, samo mu neki zahvalni ostaju. A dokaze naše samo izdajnik, nezahvalnik poriče. O ljudi, bojte se gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći. Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara, i neka vas u Allaha šeite ne pokoleba. Samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti. Samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah u istinu sve zna i o svemu je obaviješten. Padanje ničice. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mim. Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, gospodar svjetova. A oni govore, on je izmišlja, ne, ona je istina od gospodara tvoga da upominješ narod kojemu prije tebe nije došao niko da ga opominje, da bi išao pravim putem. Allah je nebesa i zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda se iznad Arša uzdigao, vi osim njega ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite? On upravlja svime, od neba do zemlje, a onda se sve to njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje. To je onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, silni i milostivi, koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio dilovače, a potomstvo njegovo stvara od kapi, hude, tekućine. Zatim mu savršeno udove u obliči i život mu udahne, i on vam sluh i vid i pameti daje, a kako vi malo zahvaljujete. Oni govore, zar ćemo kad nestanemo pod zemljom ponovo stvoreni biti? Oni ne vjeruju da će pred gospodara svog izići, reci, melek smrti, koji vam je zato određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se gospodaru svome vratiti. A da ti je vidjeti griješnike kako će oborenih glava pred gospodarom svojim reći, gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo mi, doista čvrsto vjerujemo. A kad bismo htjeli, svakog čovjeka bismo na pravi put uputili, ali ja sam već istinu rekao, napunit ću zaista džehennem džinovima i ljudima zajedno, pa trpite zato što ste zaboravljali da ćete ovaj dan doživjeti i mi ćemo vas zaboraviti i vječnu patnju trpite zbog onoga što ste radili. U naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju i koji gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole. Bokovi njihovi se postelja lišavaju, i oni se gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što i mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve i kao nagrada za ono što su činili skrivene radosti čekaju. Zar da vjerniku bude isto kao griješniku? Ne, njima neće biti isto. One koji su vjerovali i dobra djela činili čekaju džennetske bašće u kojima će boraviti kao nagrada za ono što su radili a one koji nisu vjerovali čeka vatra u kojoj će prebivati. Kad god pokušaju da iz nje iziđu, bit će u nju vraćeni i bit će im rečeno trpite kaznu u vatri koju ste poricali. I mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse prije one najveće, ne bili se pokajali. A ima li nepravednijeg od onoga koji opomenut riječima gospodara svoga, njima leđa okrene, mi ćemo zaista kazniti zlikovce. Musa smo mi knjigu dali, ne sumnjaj nimalo u to da je on nije primio i putokazom je sinovima Israilovim učinio. Između njih smo mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovjedi našoj, na pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze naše čvrsto vjerovali. Gospodar tvoj će među njima na sudnjem danu presuditi u onome oko čega su se razilazili. Zar ovima nije jasno koliko smo mi prije njih naroda uništili, po čijim oni nastambama hodaju? To su zaista dokazi, pa zašto neće da čuju? Kako oni ne vide da mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju i činimo da uz pomoć njenu niče rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni sami pa zašto neće da vide? I oni govore, kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite, reci, na sudnjem danu, kada nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati i kada im se nimalo vremena neće dati. Zato se ti okreni od njih i čekaj. I oni doista čekaju. Saveznici. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemire ne slušaj, Allah u istinu sve zna i mudar je. I slijedi ono što ti gospodar tvoj objavljuje. Allah dobro zna ono što vi radite i u Allaha se pouzdaj Allah je zaštitnik dovoljan. Allah ni jednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, ani žene vaše od kojih se ziharom rastavljate, materama vašim nije učinio, niti je posinke vaše sinovima vašim učinio, to su samo vaše riječi iz vaših usta, a Allah istinu govori i na pravi put izvodi. Zovite ih po očevima njihovim to je kod Allaha ispravnije. A ako ne znate imena očeva njihovih pa, braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijehe ako to namjerno učinite, Allah prašta i samilostan je. Vjerovjesnik treba da bude preći vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove a srodnici po Allahovoj knjizi. Preći su jedni drugima od ostalih vjernika i muhađira. Prijateljima svojim možete oporukom nešto da ostavite. To u knjizi piše. Mi smo od vjerovjesnika zavjetnih njihov uzeli. I od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Mirjemina smo čvrst zavjet uzeli da bi on mogao da pozove na odgovornost vjerovjesnike za ono što su govorili, a nevjernicima je on pripremio bolnu patnju. O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama, kada su do vas vojske došle, pa smo mi protiv njih vjetar poslali i vojske koje vi niste vidjeli. Allah dobro vidi šta vi radite kada su vam došle i odozgo i odozdo i kada su se pogledi ukočili, a do uša došla do grkljana i kad ste o Allahu svašta pomišljali, tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne mogu biti gore uznemireni. Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili, Allah i poslanik njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali kad su neki među njima rekli O stanovnici Jesriba, ovdje vam nema stanka, zato se vratite. A drugi među njima su tražili dopuštenje od vjerovjesnika i govorili Kuće su naše nezaštićene, a nisu bile nezaštićene, već su oni htjeli da se izvuku, a da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih zatražili da opet postanu mnogobožci, oni bi to ne dvoumeći oko toga brzo učinili. A bili su se još prije Allahu obavezali da neće uzmicati, a za Allahu datu obavezu će se odgovarati. Reci, ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći, opet ćete samo kratko uživati. Reci, ko će vas od Allaha zaštititi ako on hoće da vas zlo snađe? ili ko vam može nauditi ako on želi da vam milost ukaže. Osim Allaha, oni neće naći sebi ni zaštitnika ni pomagača. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili priključite se nama, a samo su neki u boj išli ne želeći da vam pomognu, a kad zavlada strah vidiš ih kako gledaju u tebe kolutajući svojim očima kao pred smrto nesvješćeni, Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštenim jezicima, škrti da učine bilo kakvo dobro. Oni ne vjeruju. I zato će Allah djela njihova poništiti, a to je Allahu lahko. Oni misle da saveznici još nisu otišli, a kad bi saveznici opet došli, Najdraže bi im bilo da su među beduinima u pustinji i da se raspituju za vas, a da s vama ostanu, malo bi se borili. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su, ovo je ono što su nam Allah i poslanik njegov obećali. I Allah i poslanik njegov su istinu govorili. I to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu. Ima ih koji su poginuli. I ima ih koji to očekuju. Nisu ništa izmijenili. Da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, ako hoće, stavi na muke licemjere ili da im oprosti. Allah zaista prašta i samilostan je. Allah je nevjernike pune sržbe odbio, nisu nimalo uspjeli. I vjernike Allah borbe poštedio. Allah je istinu moćan i silan. A sljedbenike knjige koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo i strahu srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli i dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova i zemlju kojom prije niste hodali. Allah sve može. O vjerovjesniče, reci ženama svojim, ako želite život na ovom svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, da ću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti. A ako želite Allaha i poslanika njegova i onaj svijet pa. Allah je doista onima među vama koje čine dobra djela pripremio nagradu veliku. O žene vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko. Istinu je rekao uzvišeni Allah.